بسم الله الرحمن الرحيم ما هو آخر باب أخذنا بغير حساب ولا غير حساب ولا والعذاب تذكور الدليل الأول حنيفا حنيفا ولم يقل لم يكن مشركا نعم ما معنى أمة هنا؟ الإمام المعلم نعم إمام جد قانتا مطيع حنيفة نعم فهذه الأوصاف تبين أن هذا من تحقيق التوحيد ثم الدليل الثاني الذي أخذنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون Et à la suite, mais c'est ça le plus important à connaître du ما معنى مشفقون خائفون آيات هنا ما معنى الآيات على دلت على على وجود الله وإحسانه أيوة ما أنواعها سمعية كونية مخلوقات يصالحون في الخيرات يتنافسون فيها نعم يتنافسون فيها ici concurrence طيب ثم الحديث الطويل شويه عن ابن عباس عمرا قضاء ايوه وديرت ممن رضغ ما معناه piqûre venimeuse irtaqaytu على نفسي نعم رهد رأيت النبي ومعه أرهط ورأيت النبي معه رجل ورجلان ورأيت النبي ليس معه أحد أرهط ما هو أرهط جماعة نعم entre 3 et 10 طيب من هذا الحديث من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب qui sont ولا أصف الذين الذين يرتقون على نفسه لا في الحديث ماذا ذكر إنما خاض الناس في هؤلاء السبعين ألفا ماذا أجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ماذا لا يفترقون لا يفترقون ايوه يكتوون لا يكتوون انت ne كي pas de kei il ne و وعلى ربهم يتوكلون ورابع لا أخذنا هذا لابد منه هذا أصلا لكن ما س... الذي يشرك بالله ما يلزم أن يكون من السبعين ألفا celui qui n'est pas de Dieu qui n'est pas garanti parmi ces 70 000 nous on veut 70 000 là c'est quoi leur caractéristique لا يسترقون ولا يكتهون ولا م وعلى ربهم يتوكلون c'est quoi le troisième à la base dans le hadith C'est quoi La Il Ils font pas de tiara, de mauvais présages, superstitions, mauvais augures. Pourquoi le, le fait de ne pas demander la, la C'est ça qui est. C'est ça qui. C'est Adam ibn Tawakkul. Adam ibn Tawakkul. Donc c'est à ça Tu peux. Parce que c'est le fait de ne pas demander à quelqu'un qu'on fasse l'okaya. La femme salam, il n'y a pas de mal. C'est le fait de la demander qu'on te la fasse. La différence qu'il y a entre el euh, irtiqa ou istirqa. Irtiqa, c'est de faire soi-même. Et Istirqa, c'est demander à ce que tu la fasses. فهمت؟ الآن ندخل في باب جديد Donc après, au début, on a connu qu'est-ce que le tawhid, globalement. ثم أخذنا فضله وما يكفر من الذنوب son mérite et ce qu'il explique comme faute ثم أخذنا أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب celui qui le concrétise entrera au Jannah sans rendre compte et sans azab maintenant on va prendre une fois qu'on a fait tout cela la peur de ce qui s'y oppose وهو باب الخوف من الشرك la peur du shirk car le shirk يحبط الأعمال كلها فلا بد أن نخاف منه c'est l'opposé de notre objectif donc forcément on doit avoir peur on doit avoir peur du shirk quand on dit avoir peur du shirk de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 بل أعظم الذنوب le pire des péchés ففي شعر الكلمات en réalité شعر الكلمات quand on traduit on l'a déjà mais bon لا بأس أن نذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ما معنى هذا لا يغفر لعابد لقيه يعبد معه غيره ويصف له شيئا من أنواع العبادة que Allah ne pardonne pas à un serviteur qui le rencontrera c'est-à-dire qu'il sera mort en étant, en ayant adoré avec lui autre que lui, ou qui aura tourné des adorations pour autre que lui. هذا من يذكر لنا تعريفا للشرك On a pris différentes définitions du shirk. Qui nous en rappelle une من يدعو معه من يصرف من يصرف لغير الله أي أنواع الديفينيسيون صرف العباده لغير الله او صرف شيء من العباده لغير الله يقول لي les actions contre Allah كذلك قضنا تعاريف اخرى vous en rappelez في دروس ثلاثه c'est quoi الشرك كيف عرفه المصنف دعاة غير الله معه غيره ودعاة الله دعاة الله ومعه غيره فالدبوكي الله يذكر لي avec وقد ذكرنا تعريفا احسن من هذا on avait cité également meilleur que cela également pris d'un verset le verset ila qad kunna fi dalal mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin nous étions dans un, un, un égarement évident lorsque nous avons égalisé avec le Seigneur des mondes de là un tarif a été donné qui s'en rappelle تذكر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله le fait d'égaliser autre que Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah تسويه تسويه غير الله يجليز اوتك الله بالله avec الله فيما هو من خصائص الله parce qui الله تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا تعريف جميل et il est pris d'un directement. Donc c'est ça le shirk. Comme on a dit le shirk, c'est prix de l'ishraq. le fait de faire participer. C'est-à-dire qu'en fait, tu feras participer autre que Allah, ce qui est pas par Allah. Tu donneras à autre que Allah ce qui revient à Allah seul. يقول يغفر ما دون ذلك معناه يغفر جميع الذنوب غير الشرك que Allah pardonne tous les péchés sauf le shirk alors même tuer sans droit tant qu'on n'aura pas rendu cela halal d'un musulman <coughs> tous les péchés inimaginables que tu pourrais entendre qui révoltent les gens Allah peut les pardonner celui qui meurt dessus. Sauf un, le shirk. On l'a prêté plusieurs fois, les gens n'ont pas compris. Pour le shirk, tu ne se révoltes pas, et pour d'autres péchés, ils te font des émeutes, presque. On dit, non, tu peux faire des émeutes pour certains péchés, gravissime. Pour le shirk, ça va être là. Pire qu'une émeute, ça veut dire, alors. C'est ça que ça veut dire. C'est pour toi, tu fais quelque chose de grave pour ça, tu te révoltes, alors pour le shirk, tu devrais exploser, normalement liman yasha ay liman yuridu al-maghfirata lah c'est-à-dire pour celui le veut car le fait que tu ne fasses pas de shirk ne veut pas dire qu'Allah te, te pardonnera forcément de votre péchés. il se peut qu'il te les pardonne et il se peut qu'il te châtie pour eux mais ma dumta lam tushrik bihi shay'an fayakun masiruka ila jannah tant tu ne lui auras rien associé même si tu châties pour des autres péchés tu finiras au Jannah quand même افترى ما معنى افترى اي كذبك tu as menti اثما ما معنى اثما اي ذنبا اثم فذنب ذنب معصيه un péché عظيما اي كبيرا immense يقول الشرح الاجمالي explication globale لما كان الشرك هو اخطر الذنوب واقبحها واشدها عقوبه لما فيه من تنقيد للرب عز وجل وتشبيهه بمخلوقاته أخبر الله في هذه الآية أنه لن يغفر لصاحب شرك مات على الشرك أو وأما طيب là donc cela te montre que le shirk est le plus dangereux des péchés et le plus immonde et celui qui aura le plus grand châtiment pourquoi car cela amène à abolir le droit d'Allah qui est l'unicité dans l'adoration. Également, cela amène à le faire ressembler à sa créature. On a dit quoi tout à l'heure dans Tarif Taswiyat ghaylillahi billahi Le fait d'égaliser entre Allah et autre que lui, celui est propre. Donc quand on égalise une chose, c'est qu'on les met à un niveau similaire. Donc ça veut dire que tu auras mis la créature, tu auras fait ressembler à la, créature en donnant à la créature une part de ce qui revient à Allah Tu ne l'auras pas unifié dans son statut de divinité digne d'être adoré seul. Et quand on dit égaliser, Adama يعني أن نتجاهل هذا كما تجاهل على مستوى الله عز وجل. Quelqu'un peut dire non pour moi Allah il est plus grand. Tu vois L'autre il va dire je vais quand tu fais du shirk, il a dit lui le wali, juste je l'invoque, mais tout le reste pour Allah. Ben, pour moi Allah il est plus grand. On dit peut-être, mais ce que tu lui as donné à ton wali là, ça revient à la seule. Donc c'est une force Tu auras égalisé, en quelque sorte. Même si ce n'est pas pour toi au même niveau, tu auras donné à cette créature ce qui ne revient pas. ce qui revient à la seule. Donc ça revient à refaire ressembler à la cette créature. C'est-à-dire tu dis que cette créature-là peut faire ce que seule Allah peut faire. Donc ça mène à quoi Un tajbih. Ça mène à tajbih. Donc Allah ne pardonne pas ceux qui auront fait cela. واما من مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فان الله وعد بالمغفره له فوق مشيئته ثم علل عدم المغفره للمشركين بانهم بعلمهم او بعملهم هذا قد كذبوا على الله بعبادتهم معه غيره وارتكبوا ذنبا كبيرا لا يساويه ذنب Donc ensuite Allah il dit justement que en dehors de cela Celui qui aura été sur le tawhid, mais qui aura commis des péchés, Allah peut lui pardonner, s'il veut. Mais qu'il n'y aura pas de pardon pour les mushrikin pour ce qu'ils auront commis comme shirk. Car ces gens-là remontent sur Allah. En disant qu'autre que lui a droit de faire ce qu'ils font. Le veut te dire, j'ai droit de faire ce que je fais. Sinon, on ne le ferait pas. Donc, qu'est-ce qu'il aura fait Il aura menti. C'est comme si disait que Allah ne m'interdit pas de faire cela On dit si, il te l'interdit. Il t'interdit pire que toute autre chose. Et donc, il aura commis un péché sans égal en faisant cela. يقول في الفوائد هذه الآية من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار celui qui sera mort sur le shirk akbar il sera obligatoirement au feu éternellement من مات على التوحيد وعنده كبائر فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى celui qui meurt sur le tawhid qui aura certains péchés et des kabaïr, des grands le pardon de ses péchés cela revient à la volonté d'Allah s'il veut lui pardonne et s'il veut le châtie ثالثا في الآية يردون على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ولا المعتذرة الذين يرون تخريج صاحب الكبائر في النار ce verset qui réfute les khawarij et les mu'tazila qui eux voient que celui qui a fait des grands péchés va au feu éternellement obligatoirement وهذا ما صحيح il y a plein de versets de preuve autre que celui-là رابعا إثبات صفات المشيئة لله que parmi les sif- les sifat d'Allah la volonté Allah a une volonté sa volonté ala tafsil on en parlera plus tard inchallah fi babi car ce n'est pas tout ce que Allah veut forcément il aime ce n'est pas tout ce qu'il aime qu'il voudra d'une univers- d'une volonté universelle qui aura forcément lieu là D'accord ça on en reparlera plus tard inchallah يكون مناسبة الآية من للباب le rapport du verset par rapport à ce chapitre حيث دلت الآية الكريمة على أن الله لا يغفر الشرك لصاحبه فأوجب ذلك الخوف منه والحذر et comme Allah Azza wa Jalla a informé qu'il ne pardonnera pas le shirk qu'est-ce que cela inclut qu'on doit en avoir peur on doit avoir peur du shirk obligatoirement car Allah ne le pardonne pas non الآية الآية الثانية قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Parce qu'Ibrahim a dit, oh mon Seigneur, rends ce pays sécurisé, Makkah, on parle de Makkah. Et éloigne-moi, ainsi que mes fils, de l'adoration des idoles. Et quand on dit idole, on veut dire là, tout ce qui est adorant en dehors d'Allah. Ce n'est pas forcément les statuettes comme on les imagine. فيقول في الشرح الكلمات هذا البلد ما معنى هذا البلد وça ومكة المكرمة c'est Mecca Ibrahim a fait a invoqué pour Mecca Amina ay mutma'in ahluhu que ces gens qui sentent rassurés que les habitants de Mecca lorsqu'ils s'y rendent soient en sécurité et en paix Jnubni et ba'idni c'est-à-dire mets-moi loin de l'adoration des idoles. Il n'a pas dit ne fais pas adorer les idoles, mais moi loin de cela. Je sois loin de cela. Baniya, man baniya, ayhum abna'uhu min sulbihi wa banatuhu wa lam yuskar al-banat hinna tab'an wa qila ghayr dhalika. Et qui sont ses fils voulu dans le verset ses propres fils. Descendance directe, même biologique et ses filles également. Mais les filles n'ont pas été citées. Pourquoi Car on rentre dans les fils. Lorsqu'on dit les fils, ça veut dire les enfants de façon générale. Car le masculin l'emporte sur le féminin. Et il a été dit d'autres raisons que celle-ci. Bien que dans le Coran, il n'est pas cité de fille à Ibrahim. Ça ne veut pas dire qu'on a pas eu, mais ce n'est pas cité. Ce qu'on connaît, c'est qui de lui, comme enfant les enfants d'Ibrahim alayhi salam السلام ah Ismaël ou Ishaq là là ses filles non il n'y a pas de verset qui parle de ses filles même de hadith je ne connais pas de hadith qui parle qu'il a eu des filles mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas eu non plus الأصنام c'est quoi l'asnam jam sanam wa wama nuhita ala surat wa ubid al wafan c'est ce qui a été ce qui a été façonné qui, a, une forme précise, qui était adorée. Et le wafan c'est une chose qui est adorée en dehors d'Allah. Le sonam c'est une chose qui a été façonnée. Et le wafan, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Donc le sanam rend le wafan Et le tout s'appelle Idan. يقول في الشرح الشرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم عليه السلام دعا لمكه بالامن والاستقرار وذلك لان الخوف والفوضى يمنعان الناس من اداء مناسكهم ومناسكهم Donc Allah Azza wa Jalla nous informe que Ibrahim alayhi salam a invoqué pour Mecca qu'elle soit en sécurité et en stabilité. Pourquoi Car la peur et le désordre empêchent les gens d'accomplir leur adoration. Quand tu as peur, tu ne fais rien, tu n'es pas bien. D'où l'importance l'importance primordiale de la sécurité. D'accord ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربه أن يبعده وأولاده عن عبادة الأصنام وذلك لما علم من خطر عبادتها Et après avoir demandé cela, une autre demande qu'il a faite, c'est que Allah Azzawajal éloigne lui ainsi que ses fils de l'adoration des idoles. Car il a su quel danger cela renferme et que cela est une, grande tentation pour les nas. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est le shirk. Vous voyez وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كما قال تعالى que la plupart des gens ne croient pas en Allah sans qu'ils ne lui associent quelque chose. La plupart des gens font du shirk, malheureusement. Donc Ibrahim a su cela. Et pour vous dire, Ibrahim manhu, Abu al-Anbiya, qui a eu peur de cela. Donc que dire de nous Alors qu'il est marsoum du shirk. L'Anbiya kulluhum marsoumun dans le shirk. لكن مع ذلك سأل الله أن يجعله وبنيه يعني وبنيه عفوا آه بعيدا عن الشرك عن ال... يعني qui mettent les idoles quelque part et lui ailleurs qu'elle soit là-bas et lui soit ailleurs loin يقول الفوائد فضل مكة على غيرها ce qui montre le mérite de Mecca autre que euh, les autres lieux et Mecca wa ahabul bika ila Allah ala wajh al-ard c'est le lieu préféré d'Allah sur terre Regardez, malgré que ce soit le lieu préféré de la Sûreté, regardez tout ce qui se passe à Mecca. Je gens vont dire, c'est le lieu préféré d'Allah. Il y a ça, il y a ça. pourtant, c'est le lieu préféré d'Allah Azzawajal. Tu vois. Donc, c'est pas de mettre ta raison. Pareil, Allah Azzawajal a fait l'éloge du Shem. Regarde ce qui se passe dans le Shem aujourd'hui. Syrie, tout ça. Irak et tout. Allah Azzawajal, le Nabi a fait l'éloge du Yémen. Regarde ce qui se passe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fable. Tu vois. Mais comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Djibat. Al-Jannah le Que le paradis est recouvert par des choses déplaisantes et que l'enfer a été recouvert par des choses attirantes. C'est pas forcément ce qui te fait fuir qui est forcément mauvais. Des fois, des gens arrivent à des mages avant, ils voyaient le lieu, ils voient les beyarat ils voyaient les hammamats, ils disaient :« hum, je reste pas ici moi. ils voyaient les fausses sceptiques, les égouts, avec les odeurs les toilettes comme c'était sale. Tu vois Certaines choses, ils disent, ça des mages. Tu vois Il dit non, c'est ça dommage. Ça, c'est parmi les défauts de dommage. Et quand tu auras trouvé la, la valeur de la chose, cette chose-là, tu diras ça un défaut, car c'est la dunya, il n'y a rien qui est parfait, mais tu verras le, que le fond est tellement grand que cela t'arrivera pas à sauter dessus. Tu vois أنا كملنا بقية بعض الفوائد طيب ثانيا دعاء ابراهيم لمكه بالامن والاستقرار que invoqué pour Mecca qu'elle soit en sécurité et en stabilité ثالثا اثبات نفي الدعاء نفع الدعاء cela montre comment un dua est une chose qui est profitable bénéfique car son dua est exaucé nabi wa والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه رابعا ان اصل دين الرسل واحد وهو التوحيد que la base de la religion de tous les messagers n'est qu'une quelle est-elle le tawhid tous les messagers étaient sur le tawhid en place cela on l'a déjà pris auparavant dans la dilla خامسا استحباب دعاء الشخص لذريته qu'il est recommandé pour la personne d'invoquer pour sa descendance نعم سادسا تحريم عبادة الأصنام l'interdiction on va dire même stricte de l'adoration des idoles sous toutes leurs formes قال مناسبة الآية للباب c'est quoi le rapport du verset par rapport au الأحباب حيث دلت الآية ورأن إبراهيم مع قوة إيمانه يخشى على نفسه وأبنائه من الشرك فأوجب علينا ذلك أن نخاف منه من باب أولى Donc ce verset nous montre quoi C'est quoi le rapport Allah nous montre qu'Ibrahim a eu peur du shirk pour lui, sa descendance. Alors qu'il est le père des NBA, alors qu'il est Marsoum, alors qu'il est Khalilullah, min Ulul Azm, Donc si lui il a eu peur de cela, nous, à plus forte raison, on devrait avoir encore plus peur. Car nous, on n'est pas préservés. On n'est pas infaillibles. Nous sommes faibles. فهذا يتعلق بهذا الباب الذي هو خوف من الشرك تمام وغدا سنخوض الأدلة الأخرى إن شاء الله تعالى فإلى هنا والحمد لله رب العالمين